mucho gusto en recibir, tal cual anunciábamos más temprano, aquí en el estudio, al embajador de Irán, Javad Eidari, a su traductor Omid, que están aquí con nosotros en el estudio. Les damos los buenos días y desde ya el agradecimiento por estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, el tema central es eh, este aniversario número 45 de la Revolución iraní en este momento en que el mundo está muy convulsionado con un centro allí en Medio Oriente. Mm. ¿Cuáles son esos, eh, especialmente cuáles son esos logros para contarle a la audiencia de esto, de esta revolución 45 años después, eh, mm. todo lo que está pasando en el mundo? Sí. Eh, en primer lugar, eh, eh, muchísimas gracias por la invitación. Eh, como ustedes y sus acciones saben, hoy se cumplen 45 años desde la victoria de la nación iraní. En 1979, eh, eh, bajo el liderazgo del imam Khomeini, el pueblo de Irán hizo un gran cambio con los dos objetivos de rechazar la opresión interna y la dominación extranjera. Los principales eh, logros de la República Islámica de Irán han sido la independencia, la democracia y el progreso. Estos logros en diversos campos se han conseguido en condiciones en que el gobierno y la nación iraní se han enfrentado con muchos problemas y presiones. La guerra, las sanciones, el terrorismo, eh, el terrorismo económico, golpe militar, entre otros. Eh, durante más de cuatro décadas, eh, los iraníes han desempeñado un papel esencial en la determinación de su destino político y social a través de democráticos, eh, mecanismos democráticos. A pesar de muchas dificultades, han llegado a numerosos logros científicos, económicos y tecnológicos y han alcanzado la autosuficiencia en la producción de bienes agrícolas industriales y tecnológicos, también en la nanotecnología, la energía nuclear pacífica, eh, aeroespecial, entre otros. Bueno, y agradecemos además este esfuerzo que está haciendo el embajador hablando directamente en español. Muy bien, habla muy bien en el español. Pues, eh, hoy uno podría hablar, podríamos decir, bueno, en, el área económica, en, tecnológica, todos esos avances. Pero visto desde fuera de Irán, eh, uno dice, con lo que está pasando en el mundo, un momento tan peligroso, muchas veces uno dice, menos mal que está Irán. Le temen a Irán Estados Unidos, sus aliados, bueno, Israel en primer lugar le temen a Irán. Es una especie de defensa su من قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم یه نکته ای را میخواستم اضافه کنم که انقلاب ایران یک مفاهیم والایی رو به نظام سیاسی کشور ما معرفی کرد Antes de contestar eh, su pregunta, quería agregar otro punto sí. sobre la revolución islámica, que la revolución islámica de Irán también le dio otro sentido y otro entender a los eh, altos valores eh, en la sociedad iraní. که غیر از اون مسئله که گفتم استقلال آزادی و دموکراسی یک خودباوری و جمهوریت در کنار حفظ ارزش های اسلامی از دستاوردهای انقلاب ایران بود que eh, sin contar de la independencia, la libertad y la democracia que le comenté, también eh, le dio otros logros que sería como eh, la apariencia de república y autocreencia en pueblo iraní. شما میدونید که قبل از انقلاب همیشه در ایران نظام های سلطنتی مطلقه وجود داشته Eh, usted sabe, antes de la revolución islámica, siempre en Irán existía eh, eh, و با یک انقلاب مردمی یعنی انقلاب ایران یکی از مردمی ترین انقلاب ها در جهان بودش این نظام تغییر پیدا کرد و به یک نظامی تبدیل شد که حداقل دو بار در سال انتخابات برگزار میکنه que después de la revolución islámica cambió el sistema y se convirtió en un sistema eh, popular y por lo menos eh, después de la revolución islámica cada dos años hubo una elección en el país. اینی که من تو صحبتام خیلی تاکید کردم بر استقلال به خاطر این بود که باید شما بدونید در تاریخ معاصر ایران همواره ایران به خاطر اون موقعیت ژئوپلیتیکیش در معرض مداخله قدرت‌های خارجی بوده Por eso yo hago hincapié en la independencia de Irán, porque en eh, historia contemporánea de Irán, si miramos, siempre eh, Irán ha sido objeto de eh, intervención de países extranjeras. مثال برجسته و مهم در این رابطه اینه که ما در طی دو جنگ جهانی که در قرن بیستم اتفاق افتاد علا رقم این که بیطرفی خودمون رو اعلام کرده بودیم با این حال کشور ما در معرض اشغال قدرت های خارجی متخاصم قرار گرفت Como ejemplo le puedo mencionar a dos guerras mundiales que sucedió en siglo pasado, que a pesar que Irán eh, eh, era neutro en aquel momento, pero igualmente fue objeto de ocupación de fuerzas extranjeras. در سال 1979 ملت ما تصمیم گرفت که این اتفاق دیگه هرگز تکرار نشه. En año 1979 nuestro pueblo decidió que esto no suceda nunca más. البته من برای شنوندگان محترم رادیو شما عرض خواهم کرد که مردم ایران این اولین انقلابشون نبوده ما در صد سال گذشته چندین انقلاب داشتیم ولی هیچ کدومش به نتیجه نرسید También quería compartir eh, con queridos oyentes que esto no es la primera vez que el pueblo iraní tiene una revolución o intenta tener una revolución. En los últimos 100 años, la eh, población iraní ha intentado en varias ocasiones tener una revolución, pero nunca ha llegado eh, a, a, dar buen resultado, pero esta vez sí. اول انقلاب مشروطه بوده بر ضد نظام سلطنتی مطلقه بعد انقلاب انقلاب صنعت نفت بوده که با کودتای آمریکا در سال 1952 ناکام ماند En primer lugar teníamos la revolución constitucional que era en contra del régimen monarco de Shah. Eh, y en, más adelante también teníamos la revolución eh, sobre la industria petrolera, que con golpe de Estado de los Estados Unidos en 1952 fracasó. بنابراین آخرین انقلاب ما که در سال 1979 اتفاق افتاد خوشبختانه به خاطر حمایت های گسترده مردمی به پیروزی رسید و تا کنون تونسته در برابر استکبار جهانی قدرت های بزرگ که در, در منطقه ما دنبال منافع خودشون هستن مقابله بکنه Por suerte, en la última revolución en 1979, eh, con apoyo de población, eh, Revolución pudo eh, eh, salir victorioso y hasta el momento ha podido eh, sostenerse y eh, levantarse la cabeza frente a las tiranías y geopoli- eh, hegemonías eh, mundiales. اگه اجازه بدید من در رابطه با سیاست خارجی ایران هم یه توضیح بدم Si me permite también voy a hablar un poco sobre las políticas eh, de exterior iraní. la política exterior de la República Islámica de Irán durante los últimos 45 años siempre se ha basado en el rechazo a la dominación, la sumisión y el mantenimiento de su independencia. El gobierno de Irán, según el principio de igualdad y respeto mutuo mantiene una interacción constructiva y multilateral con sus vecinos y otros países del mundo y al mismo tiempo está comprometido a usar cualquier oportunidad para proveer eh, la estabilidad y la seguridad en la región de Asia Occidental. con lo que está diciendo, está respondiendo también a lo que yo le preguntaba. Eso explica el por qué le temen a Irán. Se propusieron ser independientes y lo garantizaron. Y la unidad interna también juega muy fuerte allí, ¿no? Es, muy pesa. Mm. ¿Por qué eh, el interés sobre Irán de la hegemonía que se quiere mantener en el mundo por parte de Estados Unidos y sus aliados? ¿Por qué el interés en Irán en particular? چرا همش نگاه ها ایران هست های جهانی آمریکا و غیره چرا همش روی ایران تمرکز کرده همونطور که خدمتون توضیح دادم ایران به خاطر اون موقعیت ژئوپلیتیکیش همیشه نفوذ زیادی در منطقه داشته Bueno, eh, como también le estuve mencionando, la ubicación geopolítica de Irán tiene una influencia muy importante en la región. ضمن اینکه شما میدونید ایران یک تمدن هفت هزار ساله است و یک تمدن هفت هزار ساله بسیار ارزش های بسیار زیادی رو به جامعه جهانی به جامعه بشری ارائه کرده Y como sabe también, Irán es una civilización de 7.000 años. Y eh, por eso mismo eh, aporta muchos valores eh, a eh, población y, um, y, y, valores humanitarios al mundo. بنابراین اونها از این میترسن که ایران دوباره بتونه قدرت پیدا کنه و بتونه در برابر استکبار جهانی قد علم بکنه Por eso mismo le temen a Irán, que Irán sea, vuelva a ser una potencia en la región y pueda eh, actuar, eh, eh, estar frente de ellos. برای همین از هر نوع ابزار و سیاستی استفاده کردن تا بتونن جلوی پیشرفت ایران رو بگیرن Por eso están utilizando cualquier herramienta o política para evitar el progreso de همونطور که خدمتون گفتم ما علا رقم این در طول این 45 سال با مشکلات زیادی مواجه بودیم حتی در دوره ای که ما زیر موشک صدام حزب بحث صدامی بودیم در جنگ عراق علیه ایران ما انتخابات برگزار کردیم و 20 روز دیگه ما انتخابات پارلمانی خودمون رو داریم A pesar de todos los problemas y dificultades que Irán eh, enfrentó, aún podemos eh, mencionar a la época de guerra de Irán-Irak, donde Irán estaba bajo los misiles de Saddam Hussein Irán nunca dejó de hacer las elecciones y ahora dentro de 20 días vamos a tener las elecciones parlamentarias en nuestro país. همونطور که میدونید ایران در منطقه واقع شده که بیشترین نفت و گاز جهان در اونجا قرار گرفته Usted sabe, Irán está ubicado en una región donde tiene las mayores reservas de petróleo y gas del mundo, gas natural. و میدونید که 40 درصد از نفت جهان از طریق خلیج فارس تأمین میشه También, como saben, 40% de petróleo necesario del mundo se prevé a través del Golfo Pérsico. ایران هم از نظر نفتی و گازی در جهان از نظر نفتی کشور سوم در جهان هست از نظر ذخایر نفتی در جهان و از نظر گازی دومین ذخایر گازی جهان رو در اختیار داره ایران این رنکینگ موندیال ده پایس که تینه mayor پترولیو، اس ال ترسر پایس، تامین اس ال سگوندو país en تنر mayores reservas گاز ناتورال دل mundo این مسائل باعث شده که همیشه نگاه ها به ایران باشه و سیاست های ایران رو به دقت دنبال کنن و دنبال این باشن با ایران حراسی نذارن قدرت ایران به طور واقعی نشون داده بشه Todo eso que le mencioné causó que hoy en día todas las miradas se hacia Irán y que hagan seguimiento a todas las políticas de Irán. Pero también eh, han eh, fomentado iranofobia para poder eh, eh, desviar un poco los progresos de Irán y a lo que apunta realmente. Sí, yo iba justamente a decirle, aparte de las armas de fuego y la tecnología y demás, se nota una intención muy clara de generar en los distintos pueblos del mundo una idea errada sobre Irán, eh, una idea mala sobre Irán. Es muy importante ese trabajo. Sí, sí. Eh, اگر دقت بکنید همش از ایران اخبار منفی به افکار عمومی تزریق میشه و دنبال اینن که یک ایران حراسی و یک اسلام حراسی داشته باشن و ایران رو مسبب مشکلات در خاورمیانه معرفی کنن میره له نوتیسیاس سیمبر استان ای نوتیسیاس سوبر ایران y están intentando día a día generar iranofobia, islamofobia y eh, apuntar a Irán y eh, podemos decir que por todo lo que está pasando siempre responsabilizar a Irán. Todo lo que malo pasa rápidamente apuntan hacia Irán. مهمترین چیزی که الان هست اینه که ایران در طول این 45 سال نه زیر بار سلطه رفته و نه سلطه ای رو بر کشور دیگه کرده Lo más importante durante estos 45 años fue que Irán nunca aceptó ser dominado por ningún país, pero a su vez nunca quiere dominar a ningún otro país. و ما چون سیاست خارجیمون بر اساس اصول و ارزش های انسانی هستش انقلابی هستش در دنیا در نظام بین الملل مدافع صلح و عدالت و اقلانیت و مخالف سلطه خارجی در هر کشوری هستی Eh, como la política exterior de Irán eh, se basa en, en, el principio de valores humanos en todo el mundo, en búsqueda de paz, justicia, pero también va contra eh, de la dominación de países extranjeros sobre el otro, siempre la independencia. برای همین هم هستش که ما در کنار ستمدیدگان جهان از جمله مردم مظلوم فلسطین در سرزمین های اشغالی فلسطین هستیم Es por esa misma razón que República Islámica de Irán siempre está al lado de los oprimidos y sus políticas al estar al lado del pueblo oprimido de Palestina se basa en estos principios. Claro. برای همین هم هستش که آمریکا و کشورهای اروپایی به خاطر اون به خاطر اون اخلاق زورمندانه ای که دارن به خاطر اون اخلاق استکباری که دارن میخوان ایران رو تحت فشار قرار بدن تا به سیاست های اونها با سیاست های اونها همراهی کنه Por ende, los Estados Unidos y países europeos, teniendo en cuenta su actitud eh, que tienen, quieren eh, cambiar las visiones y las políticas de Irán para poder dominar a Irán. و با تحریم های حد اکثری و با تروریسم و اقتصادی میخوان کشورمان رو کشور ایران رو در از پیشرفت باز بدارن Por eso mismo, eh, imponiendo eh, máximas sanciones sobre Irán y generar terrorismo económico, eh, quieren evitar el progreso y el avance de Irán. Claro. Nosotros tenemos que hacer una pausa comercial ahora. A los ah, oyentes les decimos, como hacemos siempre con un caso como este, que miren un mapa, busquen un mapa para ver dónde está ubicado Irán, para que vean cuáles son sus países vecinos, cómo es la región, qué accesos tiene, para entender también cómo el papel que juega Irán hoy. Hacemos la pausa y seguimos. Bueno, y seguimos aquí conversando con el embajador de Irán, Javad Eidari, está su traductor Omid, y por supuesto eh, agradeciendo mucho su presencia porque a nosotros nos sirve para conocer la realidad hoy de Irán, pero también eh, una visión sobre eh, la preocupante situación en Medio Oriente, una palabra directa. En este momento se está llevando desde hace cuatro meses, más de cuatro meses, un ataque al pueblo palestino que se cataloga de genocidio. Es una masacre diaria. Eh, ¿Cómo analizan este momento, cuatro meses después de iniciado esta campaña? فلسطین فلسطین اشغالی و غزه بسیار دردآور و رنجآور هستش Lamentablemente la situación en Palestina y Gaza es preocupante y eh, duele a cualquier persona. <laughs> الان بیش از سی هزار نفر زن و کودک که بیشترشون هم کودک بودن و مردم غزه تا حالا کشته شدن و متاسفانه این کشورهایی که همیشه دم از حقوق بشر و دم از حقوق انسانی میزنن هیچ کدومشون نه تنها برای از این کار جلوگیری نکردن بلکه به اسرائیل سلاح و تجهیزات و حتی با حضور خودشون اسرائیل رو در این زمینه تشویق کردن Como sabemos, eh, han fallecido más de 30.000 personas durante eh, los últimos cuatro meses, que en la mayoría han sido mujeres y niños. Eh, y lamentablemente muchos países que, que dicen que son pioneros en los derechos humanos no han hecho nada para evitar esta situación, incluso le han ayudado a Israel vendiéndoles armas y con su presencia le han fomentado eh, که pueda avanzar aún eh, متاسفانه در این مدت بیش از 8000 کودک کشته شدند به خاطر اینکه در غزه تعداد از دو میلیون و 300 هزار نفر جمعیت غزه یک میلیون نفرش کودک هستند و کودکان بیشتر در در معرض بیشترین آسیب قرار دارند در این جنگ جنگ نابرابر Lamentablemente eh, han fallecido más de 8.000 niños en la franja de Gaza. Desde 2.300.000 eh, habitantes que tiene Gaza, un millón son niños y la verdad que son el sector que más daño ha sufrido en estos ataques. Es lamentable. این جنگ غزه جنگی که واقعا نابرابر هست نشون داد که حقوق بشر ادعایی کشورهای اروپایی و غربی یک ادعایی بیش نیست و تنها حقوق بشر از نظر اونها در مورد خودشون صادقه نه در مورد دیگران و برای همین هم فکر میکنن که دیگران در جنگل زندگی میکنن و خودشون در باغ زندگی میکنن en la guerra de Gaza, que, para nada es igual, eh, que es totalmente, la balanza está hacia eh, otra parte, eh, los países occidentales que son como decimos que piensan que son pioneros en los derechos humanos han cerrado sus ojos y piensan que los derechos humanos solo pertenecen a ellos y piensan que ellos viven en un jardín y todos los demás viven en una selva. متاسفانه در این چهار ماه گذشته آمریکا با وتو در شورای امنیت اجازه نداده که اقدامات بین المللی برای جلوگیری از این کشتار مردم بیدفاع صورت بگیره از این فاجعه انسانی Y los Estados Unidos, lamentablemente, en el eh, Consejo de Seguridad de la ONU ha ido contra cualquier acuerdo que puede fomentar eh, un alto fuego y establecer la paz en la región. Sí, hoy eh, ponen como noticias todas las agencias que el presidente Biden dijo que hay que parar el ataque a la franja de Gaza para arreglar otra salida. No sé cómo hay que interpretar eso. ببینید من قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم میخوام بهتون عرض کنم به شنوندگان عزیزتون عرض کنم که ما نباید تاریخ فلسطین رو از هفته اکتبر 2023 شروع کنیم مردم فلسطین 75 سال تحت ظلم و ستم هستن Eh, antes de responder su pregunta, permítame por favor sí. aclarar una cosa. Quiero decir que eh, el problema entre en la zona Medio Oriente, en Palestina, no surgió el 7 de octubre. el pueblo primero de Palestina hace 75 años que está siendo oprimido. Clarísimo. بنابراین ما باید به ریشه های اشغالگری و ریشه های ظلمی که به مردم فلسطین شده توجه کنیم. Por eso mismo nosotros tenemos que prestar atención a las raíces y los problemas que han surgido a través de eh, colonialismo de países que le han impuesto a este país. برای کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا وجود اسرائیل برای اینکه بتونه در منطقه خاورمیانه نفوذ داشته باشه بسیار مهمه Eh, para países eh, occidentales, eh, sobre todo los Estados Unidos, la presencia de Israel es muy importante en la región por la influencia que puede llegar a tener. الان اسرائیل هر کاری که دلش میخواد انجام میده بدون اینکه مقررات بین المللی رو تحت مورد توجه قرار بده و هیچ کس هم اون رو توبیخ نمیکنه Estamos viendo que Israel está haciendo lo que quiere sin respetar las leyes internacionales y ningún país está eh, enfrentando a eso y nadie le pone un, una sanción. شما فکر میکنید کی این برای اسرائیل ایجاد کرده؟ usted piensa en quién, quién le dio este derecho a Israel. Era es América. Estados Unidos, ¿no? Claro, claro. Sí. y lo ha sostenido todo el tiempo. Sí. لذا این صحبت های رئیس جمهور آمریکا فقط برای مسائل مصارف داخلی و انتخابات ریاست جمهوری هستش چرا که آمریکاست داره بمب های 500 تونی رو به اسرائیل میده که علیه مردم اسرا... غزه استفاده کنن Por ende, las, eh, los dichos del presidente de los Estados Unidos simplemente tienen fines eh, eh, de propaganda para sí. las elecciones internas que va a enfrentar este país. pero si no, ¿quién le está dando las bombas a Israel de 500 toneladas para atacar a la gente de Palestina? کی تو شورای امنیت قدنامه های برای توقف جنگ رو وتو کرده کی در مصوبه قدنامه مجمع عمومی سازمان ملل رو بهش رأی منفی داده ha sido para ir contra de resoluciones pacíficas el Consejo de Seguridad de la ONU y los acuerdos que ha planteado las Naciones Unidas. شما میدونید بر اساس منشور سازمان ملل نیروهای اشغالگر حق تعرض به مردم تحت اشغال رو ندارن. Usted sabe, según la Carta de las Naciones Unidas, eh, países opresores nunca pueden eh, ir contra la población civil. و مردم تحت اشغال میتونن علیه اشغالگری اعتراض کنن و بجنگن y pueblo que ha sido colonizado tiene derecho de pelear اما اونها حماس رو و مردم فلسطین رو تروریست میدونن و شما دیدید مقامات رژیم اشغالگر قدس در مورد مردم غزه چه حرفایی زدن گفتن آب رو به روشون ببندید غذا رو ببندید بمبارون بشن و نابودشون کنید یعنی اینا همه نسل کشیه پس چرا هیچ کس صداش در نیومد Pero eh, a lo contrario, eh, las autoridades del régimen sionista siempre nombraron a Hamas y pueblo palestino terroristas y todo lo que hablaron sobre ellos, que no hay que darle agua, no hay que darle comida, hay que bombardearlo. Que son esto, se animales. llama- ¿Esto acaso eh, no es un genocidio? الان جمهوری اسلامی به خاطر اون قانون اساسی و ارزش های انقلابی خودش از مردم مظلوم فلسطین حمایت میکنه Hoy en día la República Islámica de Irán, eh, por, eh, por la postura que tiene su constitución islámica y todos los valores que tiene, siempre defiende a la población palestina. همین چند روز اخیر وزیر امور خارجه ایران به کشورهای لبنان، سوریه و قطر سفر کرد تا بتونه هرچه سریعتر از کشتار مردم فلسطین جلوگیری کنه و کمک های بشر دوستانه رو روانه قضه بکنه Hace muy pocos días el canciller iraní visitó a Líbano, Siria y Qatar con el fin de eh, hablar y plantear y tratar de evitar eh, que siga aumentando el número de los fallecidos y también plantear un mecanismo para poder hacerle llegar todas las ayudas humanitarias a pueblo de Gaza. البته من برای شنوندگان عزیز شما تاکید میکنم که ایران از کشته شدن هیچ غیر نظامی خوشحال نیست و از این جهت دنبال اینه که صلح و آرامش در منطقه ما حاکم بشه También quiero hacer hincapié nuevamente y hacerles saber a sus queridos oy- oyentes que Irán no es a favor que se muera absolutamente nadie, ningún civil, y no es contento eh, de estos tipos de masacres y que, ni- que nadie se muera. Por eso está en búsqueda de establecer la paz lo antes posible para que la tranquilidad vuelva a la región. اه، por dónde eh, puede surgir ese camino, pensando en que a lo largo de estos meses eh, altos funcionarios de organismos internacionales, de Naciones Unidas y de otras organizaciones han denunciado que es un genocidio, han renunciado a sus cargos y no hay reacción de parte de... No, se detiene el ataque. شما همونطور که گفتم تاریخ اشغالگری در فلسطین رو نباید از هفته اکتبر مطالعه کنید. Como le mencioné eh, hace un ratito, que mirando eh, la historia de ocupación de Palestina, eh, no habría que analizarlo a partir del 7 de octubre. مردم غزه از سال 2005 در یک زندان بزرگ زندگی می و تحت فشارهای مستقیم و غیر مستقیم قرار داشتن که پوبلاسون غزه دیسته آنیو 2005 میل اونا کارسل ال سیلو ابیرتو که سیمپر استو بیرون بخو الان eh, اسرائیل تمام مناطق غزه رو با خاک یکسان کرده و الان نزدیک دو میلیون نفر جمعیت در یک منطقه به نام رفح دارن زندگی میکنن en los últimos días eh, Israel ha destru destruido prácticamente a Gaza y dos millones de personas están viviendo en una zona muy chica que se llama Rafah. و اسرائیل قصد داره هفته آینده به زودی به, به رفح حمله کنه و میتونه به یک فاجعه جهانی و بشری تبدیل بشه Y la semana próxima Israel ha anunciado que tiene intenciones también atacar a Rafah, que en caso que suceda eso, puede ser un catástrofe humanitario mundial. Sí, ya ha atacado y anuncia que va a atacar más. Sí, Sí, sí. و اگر حمله گسترده بشه تعداد زیادی از مردم فلسطین که تا الان بیش از سی هزار نفر کشته شدن این تعداد بسیار آمار بالا خواهد رفت که si agrave estos ataques lamentablemente la cantidad de los fallecidos que hoy en día están en torno de 30.000 personas van a aumentar considerablemente بنابراین سازمان های بین المللی به ویژه کشورهای غربی و آمریکا هستند که باید جلوی این فرزند ناخلف خودشونو که قاتل هست بگیرن Por eso es el, un deber muy importante para los organismos internacionales, incluidos Estados Unidos, para evitar esta catástrofe y evitar a un hijo que está mal caminado. Lo tiene que enfren, frenar para que esto no siga avanzando. شما گفتید چجوری میشه این مشکل حل بشه ببینید ایران یک طرحی رو ارائه کرده گفته اگر بخواد موضوع فلسطین حل بشه باید تمام ساکنین فلسطین در یک رفراندوم شرکت کنند و چه مسلمان چه مسیحی چه یهودی بتونن خودشون برای ساختار سیاسی خودشون تصمیم بگیرن. Usted me preguntó de qué forma se puede de qué Les comento, Irán ha presentado un programa, un plan eh, sobre Palestina, en lo cual dice que, eh, todos los eh, habitantes, todos los residentes de Palestina, incluidos los musulmanes, judíos y cristianos, que participen en un referéndum y ellos mismos decidan por su autodeterminación de qué mm. forma quieren seguir adelante. و حتی جنایت برخورداره ولی یک طرف دیگه مجبور به مظلوم مظلوم بودن و تحت ستم قرار گرفتن باشه این وضعیت ادامه داره و خاورمیانه روی, روی آرامش رو نخواهد دید Hasta el día que esto está dividido en dos bandos, con una parte, sea, potencia que tenga derecho a atacar, y en otro lado, eh, otra parte se ha oprimido todo el tiempo bajo las presiones. Lamentablemente en estas condiciones es muy difícil que Medio Oriente pueda llegar a ver la paz y la tranquilidad. Exactamente. Eh, si les parece, hacemos la última pausa y venimos a los últimos 15 minutos. Sí, sí. Bueno, en estos últimos 11 minutos... Queríamos también preguntarle al embajador de Irán aquí en Uruguay por el papel de la solidaridad internacional. Hemos visto imágenes de manifestaciones multitudinarias en diversos países del mundo, en algunos casos las más grandes de la historia, que se han hecho en solidaridad. ¿Qué papel juega la solidaridad? Hablamos de las manifestaciones, pero también del rol, por ejemplo, que está jugando hoy Yemen ah, eh, en esa zona, ¿no? Eh, بسیار خوبی رو مطرح فرمودید خوشبختانه افکار عمومی از رسانه های استکباری تبعیت نمیکنه و مردم حقایق وضعیت مردم فلسطین و دیگر اوضاع که استکبار و سرمایهدارها اون رو ایجاد کردن مطلع هستن Eh, muy buena pregunta, muchas gracias por su pregunta. Eh, por suerte la opinión pública hoy en día no se basa siempre por las noticias que vemos por parte de algunos eh, países eh, que quieren eh, tiranos, digamos, de alguna forma, y eh, la gente se está informando sobre la situación en Palestina y lo que está sucediendo, y esto es muy bueno que la gente entienda lo que está pasando en esta parte. خوشبختانه در طول این چهار ماه مردم کشورهای مختلف علیه جنایات و نسل اسرائیل تظاهرات کردند ولی متاسفانه به خاطر اینکه رسانه های استکباری در جهت مطامع خودشون نبوده اونها رو منعکس نکردن Eh, por suerte, en los últimos cuatro meses, eh, la población de muchísimos países han eh, manifestado sobre el asesinato y genocidio que está sucediendo en esta parte, pero lamentablemente algunos medios occidentales, para ir, por ir contra sus intereses, eh, no han eh, publicado, no han demostrado mucho sobre estas manifestaciones a nivel mundial. در خود که منطقه آمریکای لاتین هم در کشورهای مختلف از جمله اوروگوه علیه این نسل کشی اسرائیل تظاهرات شده ولی متاسفانه خوب باستاب نداشته Incluso en la región de América Latina, inclusive Uruguay, hemos visto que hubo manifestaciones a favor de gente de Gaza para parar este genocidio, este asesinato que está cometiendo, se está ocurriendo hoy en, día. Pero lamentablemente eh, no lo han reflejado en los medios de comunicación como se debe. claro que no. Eh, y se está convocando, aprovecho para decir que el 29 de febrero va a haber una, una nueva movilización en apoyo al pueblo palestino. Así que desde ya, después eh, ampliaremos información, desde ya eh, decir que el Comité de Solidaridad lo está impulsando. یکی از اقدامات مهمی که در جامعه جهانی اتفاق افتاد اقدام شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل بود به خاطر نسل کشی که دادگاه لاهه دیوان بین المللی لاهه اون رو به نفع یعنی به رسمیت شناخت و از اسرائیل توضیح خواستش که در این رابطه اسناد خودش رو ارائه کنه Otro hecho que se ocurrió eh, a nivel mundial fue la denuncia también de Sudáfrica sí. contra el genocidio que está cometiendo el régimen sionista contra la Corte Internacional de la Haya, en lo cual eh, lo reconoció este corte y le pidió explicaciones a Israel para que brinde eh, su documentación y explicación sobre estos hechos. شما اقدامات کشورهای مختلف رو برای محکومیت رژیم صهیونیستی رو در جهان شاهد هستید eh, estamos viendo eh, actitudes de muchos países para ir contra los hechos religionistas a nivel mundial. به خاطر اینکه آفریقای جنوبی خودش نظام آپارتاید رو eh, تجربه کرده بود و میدونه که در الان در فلسطین اشغالی هم علیه مردم فلسطین نظام آپارتاید حاکم هست تونست این موضوع رو به خوبی جلو ببره Por ejemplo, Sudáfrica, por haber tenido la experiencia de tener un régimen apartheid en su historia, eh, entiende muy bien la situación de Palestina y esta actitud eh, es a raíz de eso que ellos sienten empatía con el pueblo palestino. اما شما نگاه کنید از طرف کشورهای غربی کوچکترین اقدامی صورت نگرفته و بلکه حمایت های نظامی مالی و حتی روانی برای اسرائیل تأمین میکنن از سوی کشورهای غربی Pero eh, mirando al bloque occidental, a países occidentales, eh, no han tenido ninguna actitud, no han eh, hecho nada prácticamente y al contrario, le han ayudado eh, militarmente, económicamente, incluso psicológicamente. ما اعتقاد داریم claro. ما اعتقاد داریم که برای حل این موضوع باید حق و حقوق مردم فلسطین به عنوان کسایی که صاحب اصلی این سرزمین هستند داده بشه تا این مشکل حل بشه Nosotros creemos, para terminar con este problema, eh, tenemos que devolver los derechos a pueblo palestino, que son legítimos eh, eh, pueblos que vivían hace años en Palestina, que son dueños de estas tierras, les tienen que dar estos derechos para que decidan por sí mismos. Hmm. De los países árabes, ¿qué destacarían en cuanto a solidaridad, a, cómo reaccionan frente a este ataque a la franja de gas? البته کشورهای عربی نشست های مختلفی داشتن و همچنین کشورهای اسلامی دو نشست بسیار مهم اجلاس سران و اجلاس وزرای خارجه در جده عربستان داشتن و این مسئله نسل در غزه و ارسال کمک های بشردوستانه به غزه و همچنین جلوگیری از کوچاندن مردم به خارج از غزه رو مورد تاکید قرار دادن Los países árabes, inclusive los países musulmanes, han tenido encuentros en lo cual uno a nivel de los cancilleres y otro los presidentes de los países que se, se, realizó en Jeddah, Arabia Saudita, en lo cual el eje principal era resolver el problema genocidio que se está sucediendo en Gaza, eh, ayude, hacerle llegar ayudas humanitarias y, y, y que, y evitar que la gente de متاسفانه کشورهای عربی و کشورهای اسلامی آنچنان که باید نتونستن از مردم فلسطین دفاع کنند و این نقطه ضعف بزرگی در بین ما مردم منطقه هستش Pero igualmente, lamentablemente, los países árabes no han podido eh, tener un rol importante para poder ayudar al pueblo palestino y consideramos que este es un punto débil que tenemos en la región. امیدوارم که با روشنگری های بیشتر شما و نهاد شما مردم بیشتر در مورد حقایق این ظلم و ستمی که به مردم فلسطین میشه آگاه بشن و از حقوق مردم فلسطین دفاع کنن Y yo espero que, gracias a ustedes que aclaran y reflejan las noticias, eh, lo que realmente está sucediendo en la región, eh, la gente pueda tener otra visión, que sepa realmente cuál es, qué está pasando con la gente de Palestina y puede sentir empatía con población palestina. Claro. Eh, Israel se empeña en hablar de Hamas, como que es Hamas el que, el que resiste. Eh, Hamas es terrorista. Y en este momento lo que hay que más tener claro es que el pueblo palestino tiene derecho a su tierra y por lo tanto tiene derecho a defenderse. No es terrorismo. No. <laughs> Eh, eh, حربه این که دفاع از خود این بیش از سی هزار نفر از مردم فلسطین رو کشته اسرائیل con la excusa de defenderse a sí mismo hasta ahora ha matado 30.000 palestinos این هم دفعه اول نیست اسرائیل به لبنان هم حمله کرد و همین تعداد انسان بیگناه رو کش در طول این 75 سال هزاران نفر از مردم فلسطین رو قتل عام کرده Y no es la primera vez, también ha habido ataques al Líbano, que han fallecido muchas personas, sí. y durante 75 años han muerto miles de palestinos. بر اساس منشور سازمان ملل مردمی که تحت اشغالن میتونن مبارزات نظامی داشته باشن علیه اشغالگران پس حماس terrorist نیستش Según la Carta de las Naciones Unidas, como mencionamos, el pueblo que está siendo atacado tiene derecho a defenderse. Sin embargo, eh, lo que ha hecho Hamas no se considera un acto de terrorismo. درسته ما با کشته شدن هیچ غیر نظامی موافق نیستیم اما شما باید در میدان باشید ببینید مردم غزه که 20 سال در یک زندان بزرگ محاصره شدن آیا حق این اعتراض رو نداشتن؟ Reitero, no estamos a favor de que muera ningún civil, que no se muera ni una Exacto. persona, pero a veces hay que estar y ponerse en el lugar de este pueblo de Gaza que hace 20 años vive en una cárcel bajo presiones y opresión constante. Y humillación, una humillación que el pueblo tiene que defenderse. Nosotros queremos agradecerles mucho por haber estado acá. Siempre que vienen decimos tenemos que conversar más seguido. Seguramente lo hagamos para aclarar porque la batalla a nivel de las ideas es una batalla muy importante que no, no hay que descuidar. Pues sí, sí. Muchas gracias, embajador. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a los dos. Muchísimas gracias.